تعلمون اخواني الكرام ان غايه وجودنا في هذه الدنيا هو لعباده الله وحده لا شريك له كما قال ربنا سبحانه وتعالى مبينا هذه الغايه العظيمه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين bu hayattaki varlığımızın tek hedefi, hayata gönderilişimizin tek gayesi Allahu Teala'ya ibadet etmektir. Bu gaye ve hedefi Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki şu buyruğu açıklamaktadır. Ben cinleri ve insanları ancak ve yalnızca bana ibadet etmeleri için yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Onların beni doyurmalarını da istemiyorum. Gerçekten rezzak olan, rızık veren, güç, kuvvet sahibi olan Allah'tır. وكما تعلمون اخواني الكرام ان كثيرا من الناس يجهلون هذه الغايه والهدف من وجودهم في هذه الدنيا. والله سبحانه وتعالى ابصر عباده وابلغهم أن وجودهم في هذه الدنيا لعبادة الله والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لوجه الله الكريم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن وحبر الأمة قال معنى يعبدون في هذه الآية أي يوحدون الله سبحانه وتعالى وإلا لا تكون عبادة إن وجدت عبادة لله وعبادة لغير الله Fehâde şirkun ve leyset ibadet. Evet. Maalesef birçok insan gönderilmiş olduğu bu dünyaya gelmiş olduğu gaye ve hedefi bilmemekte, ondan bir haber yaşamakta. Ancak Allahu Teala peygamberler göndererek, elçiler göndererek kimi kullarını da hidayete erdirmiş, bu hedef ve gayeyi onlara tebliğ etmiştir. Az önce okumuş olduğumuz ayette ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım sözündeki yalnızca bana ibadet etsinler ifadesini İbn Abbas Kur'an-ı Kerim'in tercümanı bu ümmetin ashabından olan, alimlerinden olan İbn Abbas radıyallahu an yani yalnızca ibadette beni birlesinler ibadetlerini yalnızca bana yapsınlar diye tefsir etmekte. Bizler de bu tefsirden anlıyoruz ki ibadetler ancak Allah'a yapılırsa o zaman ibadet olarak isimlenir. Allah'la birlikte başkalarına da ibadetin bir kısmından herhangi birisi yöneltiliyor, sarf ediliyorsa buna ibadet denmez, buna şirk denir. وهذه الدعوة دعوة التوحيد وإفراد الله بالعبادة ليست خاصة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل هي منذ أن خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام وجميع الرسل الذين أرسلهم الله قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون أقوامهم إلى هذه الدعوة العظيمة إلى إفراد الله بالعبادة كما قال رب العزة والجلال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال سبحانه وتعالى عن الرسل أول ما يخاطبون به أقوامهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره Tevhide davet yani ibadetin yalnızca Allahu Teala'ya yapılmasına davet misyonu sadece bu ümmete has bir görev değildir. Bundan önceki ümmetlere ve hatta Adem aleyhisselama bile yüklenen ilk görev ve misyon bu olmuştur. Bütün peygamberler topluluklarına, gönderilmiş oldukları kavimlerine Ey kavmimiz! Allah'a ibadet edin. Onun bir ortağı yoktur diye seslenmişlerdir. Yine allah Teala başka bir ayette şöyle buyurmaktadır. Bizler senden önce göndermiş olduğumuz bütün peygamberlere şunu vahyettik. Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. O halde bana ibadet edin desinler diye. ولربما يسأل سائل منكم ويقول لماذا التركيز دائما على التوحيد وفي كل دعوة وفي كل خطبة لا بد أن نأتي بالتوحيد لأنها دعوة الرسل ولأن محمدا صلى الله عليه وسلم ركز بل واستمر على دعوة التوحيد منذ أن بدأ بالدعوة إلى أن توفاه الله فكانت أول كلمة دعا بها قومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وكان آخر ما قال وهو على فراش موته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا Aklımızda şu soru gelebilir. Neden dönüp dolaşıp sürekli tevhidten bahsediyoruz? İbadetlerin yalnızca allah Teala'ya has kılınmasından bahsediyoruz. Neden gündemimizde hep tevhid var? Böyle bir şey aklımıza gelebilir. Bunun cevabı ise şudur arkadaşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki bütün peygamberler dahil, bütün peygamberlerin bütün mesaisi, daveti tevhid üzerine yoğunlaşmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak, Resul olarak gönderildiği o toplulukta ilk haykırdığı şey, insanlara ilk seslendiği şey, ey Kureyşliler, la ilahe illallah deyin, ibadetin yalnızca Allah'a has kılınacağını kabul edin ve böylece felaha erersiniz. Tebliği emri olmuştur. Ve hayatı boyunca Resullük vazifesi boyunca Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu gerçeğe davet etmiş ve bu hayattan ayrılırken dahi söylediği en son söz Allahu Teala Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescitler edindiler. Peygamberlerinin kabirlerini mescitlere çevirdiler. Diyerek ümmetini onların yapmış olduğu bu amelden, bu şirkten tahzir etmiş, sakındırmıştır. ولو تأملنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحرص دائما على دعوة أصحابه وعلى الناس إلى أن يكون هذا الركن العظيم وهو إفراد الله بالعبادة هو الأساس المتين الذي تبني كل دعوة عليه فهو صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن ماذا قال له وهو يعطينا كدعاة ويعطينا كنريد أن نسير على منهاجه وعلى سيرته صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ وبعثه إلى اليمن لأنهم أهل كتاب ومن يهود اليمن فقال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله ثم قال فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة مفهوم الكلام باللغة العربية يوجد شرط وجوابه فإنهم لم, لم إذا لم يستجيبوا لدعوة التوحيد والعبادة فما فائدة أن يصلوا وأن يزكوا وأن يفعلوا هذه الأعمال لا بد أولا أن يفردوا الله بالعبادة ثم يأتوا ببقية التكاليف لأنه قانون أو هو الأصل والشرط في قبول الأعمال عند الله التوحيد إفراد الله بالعبادة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سيرنا hayatına şöyle bir baktığımız zaman, göz gezdirdiğimiz zaman onun sürekli tevhide davet ettiğini, ibadette Allahu Teala'nın birleş, birlenmesi gerektiğini yoğunlaştığını görüyoruz. Çünkü ibadette Allahu Teala'yı birlemek temeli, esası iyi olduğu zaman, güçlü ve kuvvetli olduğu zaman İslam'ın diğer şartları olan ibadetlere geçilir. Bizler de davetçiler olarak, Allah'a davet eden insanlar olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bu esasa, bu ilkeye birçok örnekler çıkarır ve Nebi aleyhissalatü vesselam'ı kendimize örnek alırız. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz İbni Cebel'i Yemen'e gönderirken onu oradaki insanlar hakkında bilgilendirmeden önce oradaki davetinin içeriğini söylemeden önce, oraya göndermeden önce hazırlamakta. Onu donanımlı hale getirmekteydi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Muaz İbni Cemal'e sen Yemen'e gidiyorsun. Yemen'de kitap ehli var. Oranın Yahudileri var. Onları davet edeceğin ilk esas, ilk şey şehadetu en la ilahe illallah olsun. Bir rivayette ise Allahu Teala'yı birlemek olsun. Eğer onlar senin bu çağırdığın daveti kabul ederlerse onlara Allahu Teala'nın günde beş vakit onlara namazı farz kıldığını bildir. Bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleminden sellemin bu sözünden anlıyoruz ki Arapça kurallar ışığında onlara ilk sunulan şart Tevhidi kabul etmeleri. ibadetin yalnızca Allah'a has kılınmasını kabul etmeleri. Eğer bunu kabul ederler ise ondan sonra ne yapabilirler? Namaz kılarlar, zekat verirler ve İslam'ın diğer rukunlarını yerine getirirler. Şayet ibadette Allah'ı birleyecek itikada sahip olmazlarsa, la ilahe illallah demezlerse, bunu kabul etmezlerse onların kılacakları namazın, verecekleri zekatın onlara hiçbir faydası da olmaz. لذلك أختم هذه أو هذا التمهيد أن شرطا قبول العمل الصالح عند الله سبحانه وتعالى هو الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى بالعمل الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دليل الأول قول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهذا في الصحيحين وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالواجب على المسلم في كل عمل يعمله لله يتعبد به لله ان يسال نفسه قبل ان يبدا بهذا العمل يسال نفسه سؤالا بينه وبين نفسه ان يقول هل انا اعمل العمل لله خالصا لله سبحانه وتعالى ليس لي وليس لثناء احد يمدحني او يثني علي وكذلك هل انا اعمل هذا العمل وهذه العباده على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هل الرسول تعبد بهذه العبادة حتى أنا أتعبدها لأنني إذا جئت بشيء جديد أو أزيد على النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يدخل في باب البدع الذي يرده الله ولا يقبله Bu girişi şu sözlerimle tamamlayacağım. Bir amelin, Allah katında bir amelin kabul olabilmesi için o amelde aranan iki şart vardır, iki esas vardır. allah Teala bu iki şarta bakar. Bu amelde bu iki şart varsa işte o zaman bu amel salih amel olur. Bu şartların ilki ihlastır arkadaşlar. Yani yapılan ibadetin yalnızca Allah için yapılması şart. İkinci şart ise Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ittiba, mutabaat onun sünnetine uygunluk. Bunların her birinin delilleri vardır. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta. Onlar dini yalnızca Allah'a hanifler olarak halis kılmakla emrolundular. Ve namazı ikame etmekle emrolundular zekatı vermekle emrolundular. İşte dost doğru din budur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olması şartı ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözleri buna bir delildir. Sahihayn'de Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Kim bizim bu işimizde ondan olmayan bir şey çıkarır ortaya koyarsa dinimizde onun o çıkardığı şey reddolunmuştur. Sahih-i Müslim'de olan rivayette ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Kim bizim bu dinimizde bir amel işler ve dinimizde ona bir dinimizde olmayan bir amel işlerse onun bu yapmış olduğu amel nedir? Reddolunmuştur. Bizler bir amel, bir ibadet yapmadan önce şu iki soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Ben gerçekten bu ameli Allah için mi yapıyorum? Başkası beni övsün diye mi? Başkası beni görüyor diye mi yapıyorum? Ve benim bu yaptığım amel, benim bu yaptığım ibadet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun mu? Benim bu yapmış olduğum, Allah'a yakınlaşmış olduğum ibadet ile Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'a ibadet etmiş mi? Bu iki soruyu sorduktan sonra ve cevabını aldıktan sonra O salih ameli ne yapmamız lazım? Yapmamız lazım. O salih amele koyulmamız lazım. بعد أن تكلمنا على شروط شروط قبول العمل الصالح ندخل إلى مسألة العلم وطلب العلم وما هو الواجب علينا بعد أن عرفنا أن العمل لا يقبل عند الله إلا بالإخلاص والمتابعة اعلم أنه أول واجب عليك يا عبد الله أن تتعلم هذا الدين والعلم ينقسم إلى قسمين علم هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة وعلم هو فرض كفاية إذا قام به أناس من المسلمين سقط إثمه وسقط وجوب تعلمه على بقية الأمة Bu hususa değindikten sonra yine önemli olan başka bir meseleye daha değineceğim. İlim talep etmek de arkadaşlar çok önemli bir yere sahiptir. İlim talebinde bulunmak. Bir amelin kabul olabilmesi için ondaki aranan şartların ihlas ve mutabaat olduğunu öğrendikten sonra ilmi de ikiye ayırıyoruz. Her ferdin, her kişinin öğrenmesi farz olan ilim, ümmet içinde bazı fertlerin öğrenmesi takdirinde, talep etmesi takdirinde diğer gruptan, diğer bölümden düşen ilim olmak üzere farz-ı ayın ve farz-ı kifaye diye ilmi ikiye ayırıyoruz. العلم الذي هو فرض عين تعريفه هو الذي لا يقوم دين المرء إلا به يعني لا تقوم العبادة وصحة العبادة إلا به فمثلا التوحيد يجب عليك أن تتعلم التوحيد لأن العبادة لا تصح ولا تقبل عند الله إلا بالتوحيد ويجب عليك أن تتعلم الصلاة التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم كما صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها لا تقبل عند الله إلا كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الحج لا يقبل منك الحج أو لا يصح الحج منك إلا لما تتعلم الحج لأنه فرض عين عليك إذا توفرت شروطه وكذلك الطهارة وكذلك بر الوالدين وما إلى ذلك فكل ما هو واجب عليك تعلمه فهو فرض عين Farzı ayın olan yani bu ümmetten her ferdin, her kişinin öğrenmesi gereken ilim nedir? Kişinin ancak onu öğrenmesi takdirinde dinini yaşayabileceği, dinini tatbik edeceği ilimler. Yani Kişi öncelikle neyi öğrenmeli? Tevhidi öğrenmeli. La ilahe illallah'ın manasını öğrenmeli. Bu dine neyle girdiğini öğrenmeli. Onun üzerine bunu öğrenmek farz. Herkesin tek tek bunun manasını öğrenmesi lazım. İbadetin şartlarını öğrenmeli. İbadet nasıl kabul olur? Hangi şartlar dahilinde kabul olur? Namaz. Kul bilmeli ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kıldıysa o da ancak onu öğrendikten sonra öyle namaz kılarsa onun ibadeti Allah katında kabul olur o zaman namazla ilgili hükümleri de bileceğiz. Namaza girmeden önce taharetle alakalı, temizlikle alakalı hükümleri bileceğiz. Bunların her biri bizim dinimizi ancak öğrendiğimiz zaman tam olarak yaşayacağımız meseleler olduğu için öğrenmemiz bize farz olan konular. Eğer hac farz olduysa, gereken şartlar bizde gerçekleştiyse ne yapacağız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi hac yapmayı öğreneceğiz. Aynı şekilde Anne babaya itaat nasıl olur? Hangi şartlar altında olur? Bunları ne yapacağız? Öğreneceğiz. Tek tek bireyler olarak öğrenmemiz farzı olan, ayın olan ibadetlerdir. وأما فرض الكفاية العلم الذي هو فرض الكفاية فإن هذا العلم الذي لا يحتاجه كل المسلمين مثل علم المواريث وتقسيم المواريث فلا يحتاجه كل المسلمين لأن ليس كل المسلمين أغنياء وعندهم أموال وعلى هذا فقس جميع المسائل التي لا يحتاجها كل المسلمين فهذا يسمى فرض الكفايه اذا تعلمه بعض المسلمين سقط وجوب تعلمه على بقيه المسلمين وان كان تعلمه فيه فضل عظيم عند الله سبحانه فرض كفايه olan ümmet içinden bazı kimselerin öğrenmesi halinde diğer fertlerden bireylerden öğrenmesi öğrenme görevi düşen ilim me ise miras hukukunu verebiliriz. Yani mirasın taksimi, paylaştırılması, Allah'ın emirlerine göre, buyruğuna göre nasıl olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde nasıl yapılmıştır? Bunu öğrenmek her kişiye farz değildir. Çünkü Müslümanlardan her kimse arkasında giderken mal bırakabilecek zenginliğe sahip olmayabilir. İşte bu şekilde Müslümanlardan herkesin öğrenmesine ihtiyaç duyulmayan diğer ibadetleri de ne yapabilirsin? Bu bölüme kata bilirsin. الأدلة على آه، طلب العلم وفضله كثيرة جدا فمثلا الدليل على لأننا الدعوة الدعوة السلفية دائما لا يتكلمون إلا بالدليل من قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن متعبدون بالوحيين الشريفين القرآن والسنة بفهم سلف الأمة فدليل مثلا الفرض فرض العين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة المراد به هو الذي لا يقوم عبادة المسلم إلا به يا الله سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين قال الإمام البخاري ترجمة لهذه الآية وتفسيرا لها قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل فاعلم أنه لا إله إلا الله فوجهنا الله أن نتعلم ثم نستغفر لأنفسنا وأهلينا وللمؤمنين والمؤمنات فهذا أمر من الله أن نبدأ بالعلم ثم العمل Evet, ilim talep etmenin delillerine geçersek ki bizler ehl-i sünnet ve cemaat olarak selefi salihin yolundan giden selefiler olarak söylediğimiz, inandığımız her şeyin Kur'an ve sünnetten ve sahabenin anlayışına göre delilimizi sunmamız lazım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olan bir rivayette ki Sahihul Cami'de de geçmektedir bu. Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadır. İlim talep etmek her Müslümana farzdır. İlim talep etmek her Müslümana farzdır. Ve allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Bil ki Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Bil ki Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Kendi günahın için Allah'a istiğfar et ve müminlerin günahı için de Allah'a istiğfar et. Allah Teala dikkatlerinizi buraya çekiyorum. Bu ayeti kerimede bil ki Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur diye buyuruyor. Ardından bunu bildikten sonra direkt amele işaret ederek diyor ki kendi günahın için ve müminlerin günahı için Allah'a istiğfarda bulun. İmam Bukhari rahimahullah bu ayetle ilgili kitabında, sahih kitabında şu başlığı atmış. Allahu Teala ne yaptı? Bu ayetinde kavilden, sözden önce ve amelden önce neyi zikretti? İlimi zikretti. Ve bu şekilde bir bab başlığı zikretmiştir. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في kema ra'aytumuni كما رأيتموني أصلي ويقول في نسك الحج قال خذوا عني أو خذوا مني مناسككم خذوا عني مناسككم يعني لا تفعلوا في الحج إلا ما رأيتموني أفعله وهذا دليل على العلم الذي هو فرض عين لكل مسلم أن يتعلم hatta yamal ve yekunu ameluhu makbulen Allah subhanahu ve teala. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahihte olduğu üzere şöyle buyurmakta. Beni gördüğünüz gibi nasıl görüyorsanız, hangi şekilde namaz kıldığımı görüyorsanız o şekilde namaz kılın. Benden namazınızı öğrenin. Hac ibadetiyle alakalı olarak da hac ibadetlerini benden alın, benden öğrenin diye buyurmakta. Bizler anlıyoruz ki her müminin, her Müslümanın bu ibadetleri yaparken neye ihtiyacı var? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şekilde onları öğrenmeye ihtiyacı var. Bunlar da bize bu ilmi öğrenmenin gerekliliğine bir işarettir, bir delildir. وأما الأدلة على طلب العلم وفضله سواء كان آه، الذي نتكلم بصدده فرض الكفاية فكثيرة جدا الله سبحانه وتعالى يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أي أولي العقول ويقول سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما وتأملوا هذه الآية لم يطلب الله سبحانه وتعالى من نبيه أن يدعو ربه بالزيادة لا من مال ولا من زوجات ولا من دنيا إلا طلب الزيادة من العلم لأنه أشرف ما يتشرف به المسلم العلم بالكتاب والسنة. İlmin faziletiyle alakalı öğrenilmesiyle alakalı yine birçok deliller zikredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette. allah Teala şöyle buyurmakta. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Denk olur mu? Eşit olur mu? Öğüt alanlar, ibret alanlar kimlerdir? Lub sahibi, akıl sahibi, ilim sahibi insanlardır diye buyurmakta allah Teala. Başka bir ayette ise Allahu Teala Allahu Teala iman edenleri ve ilim sahibi olanları dereceler ve makamlara ne yapacaktır? Yükseltecektir. Yine allah Teala peygamberine şöyle dua etmesini, şöyle söylemesini buyuruyor başka bir ayette. De ki, Rabbim benim ilmimi arttır. Yani allah Teala peygamberine dua etmeyi öğretirken malımı arttır yahut da herhangi bir şeyimi arttır diye dua etmesini istemiyor. Diyor ki Rabbim benim ilmimi arttır. Zira insanın şeref bulacağı, Allah katında kıymet bulacağı, değer bulacağı en büyük ibadetlerden bir tanesi nedir arkadaşlar? İlimdir. وأما الأحاديث التي تعطينا فضل العلم وطلبه والحرص عليه فكثيرة جدا ولا يخفاكم حديث في صحيح مسلم وهذه بشرة لكم اخواني الكرام لانكم لربما تتعنون من اماكن بعيده وتاتون الى هذا المكان او الى غيره من الاماكن تلتمسون فيه العلم والفائده قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. اخواني الكرام لماذا نحن نصلي؟ لماذا نحن نحج؟ لماذا نحن نعبد الله؟ لاننا نريد الجنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ وقال دلني على عمل إذا عملته قربني من الجنة وباعدني باعدني من النار فكلنا نحرص على الجنة الجنة الجنة هذا الطريق طريق العلم والحرص عليه والفائدة هو أسهل وأقرب طريق إلى الجنة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم علم faziletiyle لعلاقة birçok hadisler var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde birçok tavsiyeler var. İmam Müslim'in sahihinde rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Bu hadis bizler için, sizler için birer müjde. Belki uzak yerlerden geliyorsunuz. Buraya ilim öğrenmek için diz çöküyorsunuz. Ancak bilin ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Kim ilim talep etmek için bir yola girerse, bir yol tutarsa, ve o yolda ilim talep ederse allah Teala o yol karşılığında ona cennete giden bir yol açar. Yani ilim talep etmenin vardığı, götüreceği, varacağı yol cennettir arkadaşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şehadetiyle. Bizler allah Teala'ya neden ibadet ediyoruz? Niye hacca gidiyoruz? Cennetine nail olmak için. Onun rızasına nail olmak için. Öyle değil mi? allah Teala'nın rızasına, cennetine nail olabilecek olmanın en güzel yolu ise arkadaşlar nedir biliyor musunuz? İlimdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadiste işaret ettiği üzere. اخواني الكرام لا اريد الاطاله عليكم ولكن لنعلم انه ليس المقصود فقط ان يكون المسلم متعلم وعالم بل المقصود من العلم هو العمل المقصود من العلم هو العمل أي العمل الصالح الذي يقربك إلى الله ويقربك إلى الجنة وأما علم بلا عمل فإنه وبال على صاحبه ويكون حجة عليه عند الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم والقرآن حجة لك أو عليك وقال في حديث آخر في صحيح البخاري قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة منهم صاحب العلم صاحب القرآن لما يأتي يوم القيامة ويقال له ماذا عملت بما عندك من القرآن والعلم والحكمة قال يا رب فعلت وعلمت الناس قال كذبت ولكنك علمت وفعلت ليقال عنك عالم وقد قيل فيجر على وجهه إلى نار جهنم فلا بد أن تكون النية والصدق مع الله سبحانه وتعالى في كل ما تسعى له من علم وعمل Fazla sözü uzatmak istemiyorum. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Sadece istenen ilim değildir arkadaşlar. İlmin bizi götüreceği bir nokta olması, bir hedef olması lazım. İlim ameli doğurması lazım. Amel ile sonuçlanması lazım. Eğer ortada ilim var, amel yoksa bu kişinin öğrendiği bu ilim onun üzerine bir vebaldir. Onun aleyhine tanıklık edecektir. İmam Müslim'in rivayetinde olduğu üzere Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Kur'an kıyamet gününde ya senin lehine ya da aleyhine bir delil olacak. Bir hüccet olacak. Aynı şekilde İmam Bukhari sahihinde şöyle buyurmakta. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu nakletmekte. Cehennemin ateşi şu üç kişiden birisi, şu üç kişiyle ne yapılacak? Tutuşturulacak, yakılacak. Bu üç kişiden birisi de dünyada ilim sahibi olmuş, Kur'an sahibi olmuş, Kur'an ezberlemiş, Kur'an öğreten kimse. Allah Teala ona sorduğunda o diyecek ki Allah'ım ben Kur'an'ı öğrettim. Şöyle şöyle yaptım, böyle böyle amel ettim. Senin için Allah'a, senin için insanlara Kur'an öğrettim diyecek. Allah Teala ona diyecek ki yalan söyledin. Sen insanlar sana desinler diye. Ne güzel alim desinler, ne güzel Kur'an okuyor desinler diye insanlara Kur'an öğrettin. Diyerek yüzü üstüne sürülerek, burnu üstüne sürülerek cehenneme atılacak. O halde ilim konusunun yanında amel konusuna da bir o kadar dikkat etmemiz, önem vermemiz gerekmektedir. بعد أن عرفنا أن الواجب على المسلم العلم والعمل بهذا العلم تأتي المسألة الثالثة والأمر الثالث وهو نقل هذا الخير الذي عندك إلى الغير إلى غيرك وأولى من يت... ي... ي... يأخذ هذا العلم والعمل ويأخذ هذا الفضل العظيم هم أهلك الذين هم أقرب الناس إليك من والد ووالده وزوجه وولد وبنت كما قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار وقو نار نار وقودها الناس والحجاره وقال سبحانه وتعالى وانذر عشيرتك الاقربين يعني اقرب الناس اليك ثم تنتقل بهذا الفضل والخير الذي عندك الى الجيران والى الناس الذين تتعامل معهم في الوظيفة والأصدقاء وهكذا يكون المؤمن مباركا أينما كان İlim ve amel konusundan sonra bu öğrenmiş olduğumuz, bu sahip olmuş olduğumuz hayrı, güzellikleri başkalarına nakletmemiz, iletmemiz, tebliğ etmemiz lazım. Bu hususta başlayacağımız ilk nokta anamız, babamız, eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, kardeşlerimiz olmalı. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendinizi ve ailelerinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun diyor. Başka bir ayette peygamberine nida ederek diyor ki yakın akrabalarını korkut, sakındır, uyar. Bizler de ne yapacağız? Bu öğrendiğimiz ilmi davet yoluyla Önce etrafımızdan başlayarak komşularımıza kadar ve insanlara ulaştıracağız. في الختام اخواني الكرام حتى لا اطيل عليكم فقد مضى من الوقت 35 دقيقه وكان اتفاقي مع ابو مريم نصف ساعه فانا اعتذر عن هذه الاطاله ولكن الترجمه لربما مع ابو مريم هي التي اطالت في هذا فالخطا مشترك بيني وبينه <laughs> انا اخوكم في الله سرور مذكر العجمي من الكويت أحبكم في الله وأتمنى الله يجمعنا وإياكم في جنات النعيم وأن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم آمين. ويثبتنا وإياكم على طريقه القويم وأتمنى آه، آه، أن ألتقي معكم مرة تلو مرة لنستفيد من بعض فأنا حالي مثل حالكم ليس بعيدا عنكم ولربما فيكم من هو أعلم مني وهو خير مني عند الله لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا وأن يفقهنا من من دينه وأن يثبتنا وإياكم على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل التوحيد والسنة ويذل فيه أهل الشرك والبدعة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Son olarak kusuruma bakmayın. e, yarım saat olarak ittifak edip anlaşmıştık ama 35-36 dakika geçti. 6-7 dakikanızı almış oldum. Ancak e, tek suçlu ben değilim herhalde. Bir vakit bu vaktin biraz uzamasına da, da tercüme de engel oldu. Onun için e, İlyas kardeşimizle beraber hatayı e, üstleniyoruz. E, ben e, kendimi tanıtmayı en sona bıraktım. Ben Kuveyt'ten kardeşiniz Surur Mevker El-Acmi e, ee, sizlerle burada olmaktan çok mutlu oldum. Yüce Rabbimden niyazım sizlerle tekrardan bir araya gelmek. Bu şekilde öğütleşmek. Yine Allah Teala'dan diliyorum ki bizleri cennetine soksun. Bizleri dininde fakihler eylesin. Bu ümmeti rüştüne geri döndürerek tevhid ehlini izzete, şirk ve bidat ehlini de zillete boğsun. Ben de sizler gibi birer e, ilim talebesi olmaya çalışan bir kişiyim. Aranızda benden belki daha bilgileriniz bile olabilir. Maksat, gaye burada nasihatlaşmaktı. Son sözlerimi de bu şekilde bitiriyorum.